diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin Haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin Haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin Robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin Haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin Haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin Tavhid yo'lini tutgan musulmon go'yoki anga dunyo dunyo bir zindon bu yo'lda o'lsa yo o'ldirilsa shahid bo'lgay u bu eski armon tavhid yo'lini tutgan musulmon go'yoki anga dunyo bir zindon bu yo'lda o'lsa yo o'ldirilsa shahid bo'lgay u bu eski armon robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin Dünya zulmga to'lgandir bugun musulmon o'lar har joyda har kun kecha qanchalar bo'lsa ham o'zun tong yamot kunlardan bir kun Dünya zulmga to'lgandir bugun musulmon o'lar har joyda har kun kecha qanchalar bo'lsa ham o'zun tong yamot kunlardan bir kun Robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin Robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam muhtakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin Hadafimiz Qur'on hokimiyati jang qilamiz hech qaytmaymiz zinhor Allohu akbar bu aqida qanchalar go'zal go'zal bu shior Hadafimiz Qur'on hokimiyati jang qilamiz hech qaytmaymiz zinhor Allohu akbar bu aqida qanchalar go'zal go'zal bu shior Robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin Robbim diningda jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin dushman botil aqida yo'lida jonin bermoqqa bo'lganda tayyor bu ne musulmon jonin o'ylab ol turli yo'llar izlar juda ayyor dushman botil aqida yo'lida jonin bermoqqa bo'lganda tayyor bu ne musulmon jonin o'ylab on turli yo'llar izlar juda ayyor robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin haqda mustahkam bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam mahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin jannat kutmoqda sizlarni do'stlar yetmish ikki hur sizlarni izlar lekin mujohid jonin beribon tangri jamolin rizosini izlar Cennet kutmoqda sizlarni do'stlar yetmish ikki hur sizlarni izlar lekin mujohid jonin beribon tangri jamolin rizosini izlar robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid o'lim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustakam mahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin Robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagin